Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Արցախի նախագահը ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր։ Անտունելություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Պարգևատրվել են Արցախի ազատամարտիկների միության մի շարք անդամներ։ ՀՀԿ-ն դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտից հյուսիս արևելք ուղությամբ։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում գործում է հանրային խորհուրդը, որտեղ մարդիկ շարունակում են դիմում բողոքներ ներկայացնել։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 6-ին ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր։ Համաձայն հրամանագրերի Արայիկ Հարությունյանը ազատվել է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության պետական նախարար, ազատվելով Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի պաշտոնից։ Արթուր Հարությունյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարար։ Գեներալ լեյտենանտ Արշավիր Ղարամյանը ազատվել է Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Գնդապետ Սամվել Շահրամանյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Գնդապետ Գագիկ Սարգսյանը ազատվել է Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ պետական պահպանության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնից երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ։ Գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանը ազատվել է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Գնդապետ Իգոր Գրիգորյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության ոստիկանության պետ։ Նույն օրը նախագահ Սահակյանը այցելել է ազգային անվտանգություն ծառայություն եւ աշխատակիցներին ներկայացրել համակարգի նոր ղեկավարին, մաղթելով նրան արդյունավետ աշխատանք։ Երկրի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Արշավիր Ղարամյանին եւ Գագիկ Սարգսյանին երկարամյա ծառայության համար, նրանց մաղթելով հաջողություններ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր այցելել է Արցախի պետնախարարի աշխատակազմ ու ֆինանսների նախարարություն եւ համապատասխան գերատեսչությունների աշխատակիցների ներկայացրել նորանշանակ ղեկավարներին։ Նախագահ Սահակյանը Գրիգորի Մարտիրոսյանին եւ Արտուր Հարությունյանին մաղթել է արդյունավետ աշխատանք։ Երկրի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Արայիկ Հարությունյանին երկարամյա աշխատանքի համար, նրան ցանկանալով հաջողություններ։ Արցախի ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցության падգամավոր Ռուսլան Իսրայելյանը այսօր ազատ հայրենիք կուսակցությունից եւ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցությունից դուրս գալու որոշում է կայացրել։ Այս մասին տեղեկանում ենք նրա Facebook-յան էջից։ Մանդատս վարչեն դնում մի պարզ պատճառով։ Մասնակցելով ազգային ժողովի ընտրություններին ես ունեցել եմ եւ ունեմ իմ հետևորդները, որոնց հուսախապ անելու իրավունք չունեմ։ Հավելեմ նաև, որ Ազատ հայրենի կուսակցության քվոտաների միջոցով ազգային ժողովում զբաղեցրած ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից եւս պատրաստ եմ հրաժարվել, եթե հայրենի խմբակցությունը նման պահանջ դնի։ Կուսակցության եւ խմբակցության կազմից դուրս գալուս հիմնական պատճառը ազատ հայրենի կուսակցության նախագահի պետնախարարի պաշտոնից հրաժարական տալու վերաբերյալ անհամաձայնությունս է։ Հրաժարական, որ չի եղել Արցախում ծավալված երիտասարդական շարժման պահանջների հիմքում, դեռ ավելին այդ շարժման մասնակիցների շրջանում վայելել է մեծ հեղինակություն, եւ ի վերջո հրաժարական, որը չի քննարկվել կուսակցությունում թող խաղաղությունը թևածի մեր հայրենիքում եւ հաղթի ողջախոհությունն ու պետականամետ մտածելակերպը։ Արցախի պետնախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականով խորհրդարանական մեծամասնությունը ազատ հայրենիքը, որի նախագահը Արայիկ Հարությունյանն է, անդիմություն չի հրճակվի։ Այս մասին ասել են հայրենիք խմբակցության падգամավորները։ Խմբակցության քարտուղար Ռոմելա Դադայանն ասաց, որ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տվեց, որ կուսակցությունը ամրապնդի։ Արայիկ Հարությունյանը քաղաքականությունից դուրս չի գալիս, մնալու է կուսակցության ղեկավար, նշել են նա։ Նույն խմբակցության падգամավոր Գրիգորի Կասպարյանն էլ նշել է, որ Արայիկ Հարությունյանի որոշելիքն է եղել հրաժարական ներկայացնել։ Հասարակական քաղաքական կյանքում նա ակտիվ գործունեություն կծավալի, ուզում է քաղաքական դաշտում գործել, սա նորմալ է, ասել է նա։ Ըստ նրա իրենք ընդդիմություն չեն դառնալու, շարունակելու են աշխատել այնպես, ինչպես աշխատում են։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 6-ին ընդունել է Hello Trans կազմակերպության պատվիրակությանը կառույցի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Ռուպերտ Յանգերի գլխավորությամբ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազորություն Ռուպերտ Յանգերը նշել է, որ Արցախի նախագահի հետ քննարկվել են կազմակերպության կողմից Արցախում իրականացվող գործունեությանը վերաբերող, ինչպես նաև Մարտակերտի շրջանում մարտի 29-ին տեղի ունեցած դեպքերից տուժածների ընտանիքներին օգնություն ցուցաբերելու հարցերը։ I'm also delighted that the president has given a commitment to help Արցախի իշխանություններն աջակցելու պատրաստակամություն են հայտնել երախտապարտեկ նախագահի աշխատակազմին, արտգործնախարարությանը, կարճ ժամանակահատվածում տուժածների ընտանիքներին օգնության հարցը լուծելու համար։ Հալոթ հրաստը կշարունակի իր աշխատանքները եւս 2 տարի, մինչեւ որ Արցախի ողջ տարածքը չմաքրվի ականներից։ Նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանը ընդունել է Ավրորա մրցանակի դափնեկիր անվանի բժիշկ Թոմ Կատինային։ ՆԽԳՀ ողջունել է Թոմ Կատինայի Արցախ այցելելու որոշումը, նշելով, որ մեր երկրում քաջատեղյակ են նրա գործունեությունը եւ նրա անձի հանդեպ տածում են մեծ հարգանք։ Հանդիպանը ներկայային Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Բարերար Ռուբեն Վարդանյանը, Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, պաշտոնատար այլանդինք։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Թոմ Քաթինան ու նրա գլխավորած պատվիրակությունը այսօր այցելել են Ստեփանակերտի Քերոլայն Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Միջ վերականգնողական կենտրոն այցը Թոմ Քաթինան ու նրա գլխավորած պատվիրակությունը երեք շրջագայել են Մայրաքաղաքում, իսկ աշխատանքային այցի մեկնարկը տրվեց հենց վերականգնողական կենտրոնում։ Հյուրերը ծանոթացան առողջարանի պայմաններին, շփվեցին այնտեղ բժվող երեխաների ու մեծահասակների հետ, եղան արհեստանոցում, լողավազանի մոտ, ճաշարանում, նայեցին նաև ստեղծագործող երեխաների նկարները, այնուհետև պատասխանեցին լրագրողների հարցերին։ Պատվիրակության անդամ մասնագիտության վիրաբույժ Հայկ Հովանիսյանն առաջին անգամ չէ Արցախում անգամ, սակայն առաջին անգամն է, ինչ այցելում է Ստեփանակերտի վերականգնողական կենտրոն։ Արցախում բնականաբար առաջին անգամ չեմ, բայց ամեն այցից բավորվում է սիրովի։ Ցավսրտի առաջ անգամ այցելում վերականգնական կենտրոն, շատ շատ տպավորված եմ, բավական հագեցած, պրոֆեսիոնալ։ Ինչ եմ ասում, մենք նույնպես ունենք վերականգնական կենտրոն, ես վերականգնական կենտրոն տեսել եմ նաև Արգելում, կոնկրետ Հնդկաստանում կարող նշել մասնավոր կլինիկա, որի վերականգնական կենտրոնի հնարավորությունը շատ ավելի քիչ են, քան ես հիմա տեսա։ Կենտրոնում արկա սարքավորումներով տպավորված է նաև Թոմ Քաթինան։ Բավականին հակեցած սարքավորումներ, բուժման համար լիարժեք պայմաններ, այսպես է արտահայտվում կենտրոնի մասին Ավրորա մրցանակի դափնեկիրը։ Իսկ տպավորված են մենք Սուդանում ունենք հիվանդանոց, բայց այսպես վերականգնման կենտրոն չունենք։ I think Armenian people have a heart. They have a real heart for other people because they've tasted suffering. They know what it's like to suffer. Now Armenia and Hartsayk are coming up. Որքանով ես ճանաչեցի Հայաստանը եւ ինչն է Հայաստանի դարերին հասնում տարապել է այս ժողովուրդը եւ ինչեւ անգամ եղել տեսնել է էլի տարապանքները ունեցել, հետո եղել եւ վերջին 20 տարվա ընթացքում Արցախի խնդիրը եւ Արցախի ժողովուրդն է տարապում, բայց հայերը, հայ ժողովուրդը ունի մեծ սիրտ եւ այն իր անցած ճանապարհի ժամանակ ստացած ցավը փորձում է վերաբերել եւ օգնել այլազգերին։ Վերականգնողական կենտրոն այցից հետո հյուրերի հաջորդ կանգարը Արցախի պետական համալսարանում էր։ Այնուհետև այցի ծրագրում հանդիպումն է ազգային ժողովի նախագահի հետ եւ այցը Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոն, որոնց մենք կանդրադառնանք մեր վաղվա թողարկումներում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Արցախի ազատամարտիկների միության մի շարք անդամներ մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ ապարգևատրվել են մարտական ծառայություն մեդալով։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի Շուշի ազատագրման եւ պաշտպանության բանակի կազմավորման կապակցությամբ մի խումբ ազատամարտիկներ էլ հայրենյաց պաշտպան մեդալի են արժանացել միության նախագահի որոշմամբ։ Ազատամարտիկները իրենց առաքելությունը ավարտված չեն համարում եւ վստահեցնում են, որ անհրաժեշտության դեպքում ինչպես ապրիլյան դիմակայության եւ սահմանային բոլոր սրացումների ժամանակ պատրաստ են դա ապացուցել նաեւ գործնականում։ Նշենք, որ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով եւ Միության վարչության որոշմամբ ազատամարտիկները ապարգևատրվել են տարածքային միավորումներում։ Վաղը Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտ քաղաքից հյուսիս արևելք ընկած հատվածում։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ծրագրի շրջանակներում սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամները այցելել են Պաշտպանության բանակի կենտրոնական կենթակայության զորամասերից մեկը։ Արցախի անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի ղեկավարությամբ խմբի անդամները հանդիպել են զորամասի հրամանատարության հետ, խոսել այցի նպատակների եւ առաջիկա անելիքների մասին։ Այնուհետև Լիբանանահայ երկիչ Սուրեն Աճեմյանը եւ Ստեփանակերտի մշակույթի տան մեներքիչ Մավրիկ Ավանեսյանը զինծառայողների համար հանդես եկան համերգային ծրագրով։ Համերգային ծրագրին իրենց ակտիվ բարով միացել են նաեւ զորամասի զինծառայողները։ Տոնական համերգի ավարտին ծառայության ընթացքում աչքի ընկած եւ օրինակելի կարգապահության համար մի շարք զինծառայողներ ապարգևատրվել են պատվոգրերով, շնորհակալագրերով եւ թանկարժեք նվերներով։ Այսօր Արցախի ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի անդամները ընդունել են հանրային խորհրդի ներկայացուցիչներ Դավիթ Սիմոնյանին, Կարեն Սիմոնյանին, Սերգեյ Ղազարյանին, Արմինե Պետրոսյանին, Վրեժ Ասմարյանին եւ Հովանես Ասմարյանին։ Շնորհակալություն հայտնելով ազգային ժողովի падգամավորներին ստեղծված իրավիճակին արագ արձագանքելու եւ աջակցելու համար հանրային խորհրդի նախաձեռնող խմբի անդամները ներկայացրել են այսօրերին կատարած աշխատանքը եւ քաղաքացիներից ստացված դիմումների ոլորտային ուղղվածությունները։ Հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաբեկյանը քնիչ հանձնաժողովի անդամների անունից ակտիվ համագործակցության եւ հանրային հնչեղություն ստացած հարցերը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ընթացքավորելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև նախաձեռնող խմբին իրավական կարգավիճակ տրամադրելու, աշխատանքները կանոնակարգելու, քննիչ հանձնաժողովի հետ կապերը համակարգելու եւ այլ հարցեր։ Արդեն 3 օր է, ինչ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում գործում է հանրային խորհուրդը, որտեղ մարդիկ շարունակում են դիմում բողոքներ ներկայացնել։ Ինչ կարգավիճակ ունի այդ խորհուրդը եւ որն է նրա գործառույթը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Գործնեության 3 օրում հանրային խորհուրդը ստացել է 670 դիմում։ Թե ինչպես պետք է ընթացքավորվեն այդ դիմումները դեռևս հայտնի չէ, որովհետև կառույցն ինքնին դեռևս չունի հստակ իրավաբանական կարգավիճակ, գործնեության կանոնակարգ, բայց արդեն իսկ որոշված է, խորհուրդը չի ստեղծվել մի քանի օրվա համար, այն գործելու է մշտական հիմունքներով։ Այժմ սկսված է իրավաբանական կարգավիճակի ձեռքբերման գործընթացը, մեծ զրույցում հայտնեց խորհրդի անդամ Արմինե Պետրոսյանը կառույցը դեր իրավական փաստաթղթերի ձևակերպման կարիք ունի, մենք դիմել ենք համապատասխան իրավաբաններին, որ เป զի աջակցեն այդ հարցում ձևակերպումը ունենանք, որ เป զի մենք հստակ կարողանանք հանրությանը աղորդել, թե ինչպես է աշխատելու, այսպես ասած, հանրային խորհուրդը, դեր որտեղ անվան մասին են մենք պետք է երևի քննարկում անենք կմնա հանրային խորհուրդը, այլ անվանում կունենա դեռ շուտ է ասել Նրա խոսքով այդ գործընթացն ընդամենը 2-3 օր կտևի, ինչից հետո կառույցը խոստանում է հանրությանը բարբերաբար հաշվետու լինել իր կատարած աշխատանքների, ստացված դիմում բողոքների ճակատագրի մասին այն բոլոր դիմումները, որոնք օրենքի շրջանակներում պահանջում են լուծում ստանալ օրենքի շրջանակներում, որտեղ մենք կոչված ենք օրենքի տառը պահպանել, անպայման կհրապարակվեն, բաց կլինի, կլինի սայթ, կլինի Facebook-յան էջ, որտեղ որ բարբերաբար հասարակությանը կտեղեկացվի խորհրդի աշխատանքների մասին։ Հրապարակային ու թափանցիկ գործնեությունը կարևոր է նաև նրանով, որ խորհրդի գործառույթները հանրության կողմից ճիշտ ընկալվեն, նկատում է Արմինե Պետրոսյանը կարող է կարծիք ձևավորվի, որ բոլոր դիմումները պիտի խորհուրդը ընդունի, դա այդպես չի լինելու։ Թե ինչպես պետք է լինի այդ գործընթացը, ես նորից եմ կրկնում, մենք պետք է հստակեցնենք։ Միանշանակ ոչ մի մարմնի չեք փոխարինում։ Ոչ, ոչ, տեսել է եւս մեկ հարթակ, որի միջոցով մենք պետք է ինչ որտեղ լուծումներ